الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله يقول نبينا عليه الصلاة والسلام واما المنافق او المرtabu shakka hisham anasema ama mtu mnafiki ama yule ambaye alikuwa ana mashaka na dini ya Allah tabaraka wa taala kama ilivyokuja katika ile hadithi ya Asma binti Abi Bakar Siddiq tulianza nayo katika al-khutbati al-madhiyah tukamtaja almu'min au almuqin pale ambapo amesema mtume sallallahu alayhi wasallama nimeteremshiwa wahai ya kwamba nyinyi mtafitiniwa katika makaburi yenu mithla au qariban min fitnati almasih ad-dajjal mtihani mtakaopewa unafanana na mtihani wa masihu ad-dajjal au unakaribiana atajiliwa mmoja wenu ataulizwa ma ilmuka bihadha ar-rajul fa amma al-mu'min au al-muqin atasema muhammadun rasulullah jaana bil bayyinati wal huda fa ajabna wa amanna wattaba'na wa amma al-munafiq au al-murtabu ama mtu mnafiki au al-murtabu au yule ambaye alikuwa na mashaka na dini anasema mpotezi wa hadith la adri aya dhalika qalat asma sijui katika haya mawili alinambiaje asma alisema almunafiq au almurtab na huyu ni hisham aliyepokea kutoka kwa asma binti wa abubakar as-siddiq radiyallahu ta'ala anhuma wa ama almunafiqu au almurtabu ama mtu mnafiq au aliyekuwa na mashaka ataulizwa ma ilmuka bihadha arrajul una ilmu gani kwa huyu bwana hatajiwi jina la huyu bwana ili ukamilike usaili wake na mtihani wake atasema la adri sami'tu an-nasa yaquluna shay'an sijui simfahamu huyo nilikuwa nikiwasikia watu wakisema maneno na mimi nilikuwa nikiwaiga amepotoshwa na Allah subhanahu wa ta'ala jambo ambalo alikuwa akiweza akalijibu duniani lakini akhera kwenye kaburi atapotoshwa na Allah na ndiyo maana ya maneno yake subhana wa yudhillu Allahu dhalimin na atawapotosha kutoweza kutoa majibu ya sawa sawa wale watu madhalim wayafalu Allahu ma yasha ayuha nnasu ibadallah mazingira haya kuanzia yale tuliyoyaona juu ya masala ya umauti aliyotuandikia Allah subhanahu akasema hatuwezi kuyakimbia mauti popote tutakapokuwa lakini kadhalika mazingira haya ya kwamba tukiwekwa katika mwanandani wetu wanakuja malaika hawa wanatukalisha kitako wanatuhoji maswali bila shaka hadha almawqif alasib alazim ni mazingira magumu sana Hivyo ni wajibu kwa kila ambaye anaitakia salama nafsi yake, aanze kufanya maandalizi kwa ajili ya almaut, alistidadu lilmaut, kuyafanyia mauti maandalizi yake kabla ya yeye kujiliwa na wakati huu ambao huja baktatan, huja kwa hafula, kama alivyosema Allah katika Qur'an, ayuha nnasu ibadallah, walistidadu lilmaut yakunu bil walamali wal amali salih kuiandalia mauti maandalizi yake huwa kwa imani ya kweli walamali amali salih na matendo mema kama alivyosema Allah kwenye Qur'an wal asri innal insana lafi khusrin na apa kwa zama hakika wanaadamu wote wako ndani ya hasara إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إسبقوا أولي ولي آمن وقتنا ميمة الإيمان والعمل الصالح نكت كما نليزي الموت عباد الله ما نليزي الموت نكت يبوش على الشرك نكم تكسي الله دين أنا سمى سبحانه وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا wala yushrik biibadati rabbihi ahada basi yeyote yule ambaye ana matarajio mema ya kukutana na Mola wake Allah subhanahu wa ta'ala amwepushe na moto amwingize peponi falyamal amalan saliha atende matendo mema wala yushrik biibadati rabbihi ahada wala asimshirikishe yeyote katika ibada za Mola wake akichinja amchinjie yeye akiweka nadhiri amwekee yeye akitawakkal atawakkal kwake yeye subhana akiomba isti'ana wal istighatha aombe kwa Allah subhanahu wa ta'ala qul inna salati wa nusuki wa mahayai wa mamati lillah rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin ibadallah الاستعداد للموت يكون بمجانبة الفتن والإقبال على العبادة والطاعة kuiandalia maut huwa kwa wewe kujiepusha na fitan fitan babala fitan misukosuko fitan ikhtilafu al-umur kwamba mambo yamekuwa yameyachanganya watu fitna za hapa fitna za pale jiepushe na fitna, kaa mbali na majungu. Haya yote ni katika alfitan, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi aliyotaja al-Imam Abu Dawud as-Sijistani min hadithi Miqdad ibn al-Aswad al-Hadrami radiyallahu ta'ala anhu wa ardhah يقول نبينا عليه الصلاة والسلام إن السعيد لمن جنب الفتن إن السعيد لمن جنب الفتن إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواها أي فوا عجبا حقيقة أنت سعيد علي فتسعادة أتكيكوا كتك مزندير لما إيش مزوري أنا سمع رسول نيولي أتكي وفنبالي نفتنا علي إيكوش ونفتنا هل يا سعيد na yule ambaye atatahiniwa katika jambo akawa na subra fawaha ajabu iliyoje ya mtu huyo juu ya kheri atakazozipata alistidadu lilmaut yakunu bimujanabati alfitan kaa mbali na fitna kaa mbali na fitna wakati wa machafuko wewe jipinde katika kheri dumu katika ibada anasema rasuli alayhi salatu wassalam katika hadithi aliyotaja alimamu Muslim ibn al-Hajjaj kutoka kwa sahabiyul jalil Maqil ibn Yasar radiyallahu ta'ala anhu wa anasema Rasul alayhi salatu wassalam al-ibadatu fil harji ka hijratin ilayya kufanya ibada wakati wa machafuko wakati wa fitna ukajiweka mbali nazo wewe ukaushughulisha moyo wako kwenye ibada ukawa na ikibali katika mambo ya taa ukiyafanya hayo wakati wa fitan malipo yake kahijratin ila rasulillah ni sawa sawa na kuhama kutoka makka kuelekea madina katika ile hijra ambayo ilikuwa ni hijratun wajiba ayuha nnas ibadallah malipo makubwa yamewekwa na Allah kwa yule ambaye wakati wa fitna hatoshughulishwa nazo bali akajipinda katika ibada na haya ni katika maandalizi ya almaut ibadallah ayuha an-nas ibadallah والاستعداد للموت يكون بمحافظة الفرائض وعدم التهاون بها katika yale ambayo huwa ni maandalizi ya almaut ni wewe kuzihifadhi swala tano za faradhi na kutozembea kunako kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada za sala kwani Allah subhanahu wa ta'ala anasema fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u as salaa wa ittaba'u ash shahawaat fa sawfa yalqawna ghayya ay 'adhaban mudha'afan shadida qalahu as-sa'di rahmatullahi alayh khalafa min ba'dihim khalfun wa kaja baada ya hawa walioneemeshwa na Allah Allah akawataja mitume na manabii amemtaja Harun amemtaja Ismail innahu kana sadiqal wa'd wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis-salah waz-zakah wa kana 'inda rabbih mardiya kawataja hawa subhana kisha akasema fa khalafa min ba'dihim khalfun hawa wema hawa walioneemeshwa na Allah wakafuatiliwa na watu wabaya خلف الذين رجعوا إلى الخلف والوراء فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة وما يفتز صلاة وما يفتز صلاة صلاة أمبايا وما أمرش على الله ويتشنجن ويحفاظي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين Allah anawaamrisha waihifadhi sala, hawa wameipoteza sala, wattabau shahawat, wakaendekeza matamanio ya nafsi zao, fasaufa yalqauna ghayya, watakwenda kukumbana na adhabu mudhaaf shadid ya kiyama kwa Allah. Walhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد أيها الناس الاستعداد للموت يكون برد المظالم إلى أهلها والحقوق إلى أهلها فإن الظلم ظلمات يوم القيامة كجيان na موت hakui إلا kwa kurejesha مظلمة kurejesha madhlama lolote ambalo umelifanya la dhulma kwa ndugu yako kajinasue naye hapa duniani kabla ya akhira. Rejesha haki za watu kwa wenyewe, na kuyafanya haya huwa ni katika kujiandalia mauti, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallama, anasema la tuaddunna alhuquqa ila ahliha yawm alqiyama hatta yuqada lishati aljalha من الشاة القرناء la tuaddunna alhuquqa ila ahliha. Angalia, ameanza Rasul kwa lamu, lamu ambayo ni waqia fi jawabi qasamin muqaddar, kana kwamba anaapa Rasul alayhi salatu wassalam, anasema wallahi la tuaddunna alhuquqa ila ahliha yawm alqiyama, naapa kwa Allah, wallahi mtazirejesha haki za wenyewe kwa wenyewe siku ya kiyama hata yuqada lishati aljalha mpaka tachukuliwa qisas min ashati aljalha atachukuliwa qisas mbuzi ambaye hakuwa na pembe aliyepigwa pembe duniani na mbuzi mwenye pembe yule aliyekuwa na pembe atatolewa pembe atapewa ambaye hakuwa na pembe hata yuqada lishati aljalha mpaka kilipizwa kisasi kwa ajili ya mbuzi ambaye hakuwa na pembe, minashati lqarna kutokamana na mbuzi aliyekuwa na pembe. Atawaonesha Allah siku ya Kiyama hali hii, kuonesha kwamba kuwajulisha waja wa Allah bianna lhuquqa la tadhii, kwamba haki za watu hazipotei kwa Allah siku ya Kiyama. Ayuha nnas la tuaddunna alhuquqa ila ahliha ajma alhuquq amezitaja hukuki kwa wingi ili ziingie hukukul abadan haki za viwiliwili kadhalika ziingie hukukul lmali haki za mali kadhalika ziingie hukukul a'rad haki za heshima za watu hizi mtakwenda kuzilipa siku ya kiyama na akatahadharisha bwana mtume llah sallallahu wa sallam kwamba usidhani utakwenda kulipa kwa pesa kwa dinari wala kwa dirham la amesema alayhi salatu wassalam man kanat indahu madlamatun min akhihi falyatahallalhu minha fa innahu laysa thamma dinarun wala dirhamun min qabli an yu'khadha li akhihi min hasanatihi fa in lam yakun lahu hasanatun أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه خرجه البخاري من حديث أبي هريرة ambaye ana madhulama ya ndugu yake aende akamwombe msamaha leo aende akamwombe msamaha leo akajinasue naye fa innahu laysa thamma dinarun wala dirhamu huko siku ya kiyama hawatolipana kwa pesa dinari wala dirham hakuna pesa siku ya kiyama wala mali kwa mali min qabli an yu'khadha li akhihi min hasanat afanye hivyo kabla ya ndugu yake kupewa katika mema yake siku ya kiyama fa ilam yakun lahu hasanat huyu mdaiwa asipokuwa na mema basi yatachukuliwa mabaya ya aliyemdhulumu duniani faturihat alayhi kisha atabebeshwa kisha atakuwa muflis kisha atatupwa kwenye moto wa jahannam uwezo wa kuliepuka hili unao unao amekuasa rasul alayhi salatu wassalam kwamba tahallal tahallal jinasue naye leo hii kabla ya kiyama haya anasema rasul na haya huwa katika maandalizi ya almaut ibadallah ayuha nas ibadallah walistidad lilmaut يكون بترك الجهل walikbal ala alilm والتفقه fi dinillah min ajli an أن يعبد rabbahu ala basira wa ilm kujiandaa na kifo ibadallah, huwa kwa wewe kuacha ujinga na kuwa na ikbali kuielekea ilmu ya dini na kujifunza ilmu ya dini ili umwabudu Allah subhanahu wa ta'ala aliyekuumba kwa lengo la ibada ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ili umwabudu Allah ala ilmin wa basira juu ya ilmu na uoni أرسم ربنا جل في علاه وعظم في عالي سماه إنما يخشى الله من عباده العلماء ويقول ربنا جل في علاه أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون سيم محمد wanakuwa sawa waja wao wanakuwa sawa wajuwao na wasiojua hawawi sawa inma yatadhakkaru ulul albab hakika si jinginelo wanaokaa wakalikumbuka hilo ni wale wenye akili timamu haya anasema Allah subhanahu wa ta'ala ayuha nnasu ibadallah anasema rasul alayhi salatu wassalam idha mata al-insanu inqata'a anhu amaluhu illa min thalathatin illa min sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih أو ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به أو elimu ambayo hunufaika kwayo anapokufa mwana wa Adam humkatikia matendo yake yote ila mambo matatu illa mambo matatu illa min sadaqatin jariya isipokuwa sadaka yenye kuendelea aidun alayka naf'uhu au ilmi yuntafa'u bihi au ilmu ambayo watu hunufaika kwayo wakajua kupitia ilmu hiyo aqida, wakajua kupitia ilmu hiyo ibada, wakajua kupitia ilmu hiyo muamala, wakajua kupitia ilmu hiyo suluki wa akhlaq. Ibadallah, ayuha nnasu, ibadallah, hata Rasuli alayhi salatu wassalam ameifadhilisha ilmu mpaka katika dua alikuwa akianza kuitaja ilmu, allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala ameitanguliza ilmu kwa kuwa haya mengine huwezi ukayaelewa bila ya ilmu na ilmu ina nafasi ya mbele ndio maana huanza kwa ilmu katika hii hadithi bali Allah ameanza kwa ilmu kabla ya ibada akasema subhana fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbika walilmu'minina walmu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum walhamdulillah